Mais uma do DJ Pedro. Não vou nem falar mais nada. Agora eu só vou escutar. Vai dar certo. Hoje eu acordei com tudo, é dia de baile, vou ter que embaçar. O cordão de ouro puro, mano, tá difícil de acreditar. Se nós veio de outro mundo, não vou saber te explicar. Mas o comentário parou tudo, o favelado chegou pra ficar. Se nós veio de outro mundo, não vou saber te explicar. Mas o comentário parou tudo, o favelado chegou pra ficar. Sofredor constando história, deixando a sua marca. O colete é Jesus Cristo e a mente é blindada. Sofredor construindo história, deixando a sua marca São cinco apaixonadas, a cada quebrada Sofredor construindo história, deixando a sua marca O colete é Jesus Cristo e a mente é blindada Sofredor construindo história, deixando a sua marca Esse é o menor da C3, segura a pedrada Hoje eu acordei com tudo, é dia de baile, vou ter que embaçar O cordão de ouro puro, mano, tá difícil de acreditar Se nós veio de outro mundo, não vou saber te explicar Mas o comentário parou tudo, o favelado chegou pra ficar Se nós veio de outro mundo, não vou saber te explicar mas o comentário parou tudo O favelado chegou pra ficar Sofredor constando história Deixando a sua marca O colete é Jesus Cristo e a mente é blindada Sofredor constando história Deixando a sua marca São cinco apaixonadas a cada quebrada Sofredor construindo história Deixando a sua marca O colete é Jesus Cristo e a mente é blindada Sofredor construindo história, deixando a sua marca Esse é o menor da C3, segura a pedrada